بسم الله الرحمن الرحيم असां सूरत आराफ़ पढ़ूं पिया सतीं नंबर सूरत आहे क़ुर शरीफ़ में हीअ मखी सूरत आहे ऐं हिन में ॿ सौ छह आयतूं आहिनि हीअ सूरत बकर खां पोइ वॾे में वॾी सूरत हीअ आहे सूरत बकर मदीने वारी जी सूरत आहे ऐं ॿिए नंबर ते रखियलु आहे क़ुर शरीफ़ में मसफ़ में ऐं हीअ सते नंबर ते रखियलु आहे मसफ़ में पर हीअ मके में नथी आहे मौज़ू शुरू में जेको आहे अलाह ताला रसूल सलाहु खे मुखातिब क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि हुन खां पोइ क़ौमुनि जे हलाकत जी जे मुतलिक़ हिकिड़ो लफ़्ज़ हिकिड़ो जुमिलो हुन खां पोइ हज़रत आदम अल इस्लाम जो बहिश्त में हुअणु ऐं शैतान जो हुन वटि वञणु हुनजो लिबास अलॻि करणु ऐं इहे ॻाल्हियूं हुन खां पोइ लिबास जे मुतलिक़ ॻाल्हियूं थियूं त अहिड़ियूं लिबास जेको आहे सो कंहिं रोकियो आहे तव्हांखे ज़ीनत करणु जुमे जी निमाज़ वग़ैरह निमाज़ में ज़ीनत करण खां कंहिं रोकियो आहे तव्हांखे हिन खां पोइ ओघाड़ो न थियणु ऐं फहाइश न करणु इहा ॻाल्हियूं करे हुन खां पोइ जनत ऐं दौज़ख जी ॻाल्हि ऐराफ़ जी ॻाल्हि अला ताला फरमाई त हिकिड़ा माण्हू जनत में दाख़िलु थींदा हूंदा ॿिया दौज़ख में वेंदा हूंदा हिकिड़ा माण्हू बीठा हूंदा ऐराफ़ में अञा उहे इंतज़ार में हूंदा पंहिंजो तवा हूंदा आहिनि उमेद हूंदा आहिनि त जनत में वेंदा पोइ ॾिसंदा पिया ॿिन्ही धुरियुनि खे कहिड़ा कहिड़ा जनती आहिनि कहिड़ा दौरख आहिनि इन करे हिन सूरत जो नालो आराफ़ अल आराफ़ हराफ़ माना मथां हू इलाइक़ो जंहिंमें माण्हू बीठो हुजे ऐं वेठो ॾिसे परियां खां सभिनी खे माण्हू जास जेके माण्हू वञनि पिया हेॾां पिया वञनि हेॾां पिया वञनि हेॾां पिया वञनि उन्हनि खे वेठो ॾिसे त अहिड़े नमूने सां उहे माण्हू आहिनि नुकरासी में पहिरीं इहे आराफ़ इन करे सूरत जो नालो आहे ऐं तमामु अजब जहिड़ी सूरत आहे हिन सेंस में हुन खां कुल उन खां पोइ जन्नत जूं ॻाल्हियूं ऐं जनत जहनम जूं ॻाल्हियूं ॿई अची वियूं हुन खां पोइ वरी पुराणी क़ौमनि ॾांहुं अलाह ताला रुख पंहिंजो तवजो कयो आहे हुनजो ज़िक्र कयो आहे त कहिड़े नमूने सां नूह अल जी क़ौम जेका हलाक थी ऐं नूह इस्लाम खे अलाह ताला कीअं बचायो हुन खां पोइ आद क़ौम जेका आहे सा कहिड़े नमूने सां हलाक थी ऐं हज़रत हूद अल इस्लाम हुन वटि नबी थी आयो उनखे उन ईमान वारनि खे कीअं अलाह ताला बचायो उनखां पोइ समूद क़ौम जेका उनखे अलाह ताला कहिड़े नमूने सां हलाकु कयो ऐं उनखां पोइ उन्हनि जो नबी जेको साले अल इस्लाम उनखे अलाह ताला कहिड़े नमूने सां बचायो उनखां पोइ लूत अलाम या शुएब अल उन्हनि जे क़ौमनि खे कहिड़े नमूने सां पंहिंजो अलाह ताला तबाह कयो क़ौमुनि खे ऐं नबियनि खे उन्हनि जे ईमान वारनि खे बचायो हाणे हज़रत मूसा सहारे सां हिकु हिकु सौ ॿ आयतूं ताईं थी वियूं ऐं ॿियो अलाह ताला फरमायो विच में त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां असां ॿियूं क़ौमूं मोकिलियूं ई कयो कयोसीं ॿिया घणेई पैगम्बर मोकिलियासीं पोइ हाणे हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र हिकु सौ टीह आयत खां वठी हिकु सौ सतरि आयत ताईं यानी इहे सम्झो त सिक्स अठ अठ आयतूं आहिनि केतिरियूं आयतूं हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र हाणे ॾिसो त हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र जेको अचे थो हिन सूरत में असां पढ़ण वारो क्रांसी पढ़े थो उहो पहिरीं त हज़त मूसा आले जो ज़िक्र आयो सूरत बकर में त हुन जी क़ौम जॾहिं हू निकिरी आया मिस्र खां पोइ कहिड़े नमूने सां हुनजी क़ौम जेको आहे सो डिसओबे कयो ऐं हज़रत मूसा आलाम खे कहिड़े नमूने सां तकलीफ़ ॾिनाऊं अज़ीत ॾिनाऊं ऐं हुनखे नथी मञाऊं ऐं अजाया सजाया सुवाल इहो जवाबु इहो सूरत बकर में बि आयत नंबर उणेतालीह चालीह खां वठी हिकु सौ टे ताईं आयत जेका आहे छा उहा आहे हज़रत मूसा हरत जी उन क़ौम जी जी जी नाफ़रमानी जो किसो डिसओबिडियंस जो किसो जो कहिड़े नमूने सां चओ असांखे हीअं ॾे असांखे हीअं ॾे असांखे बुत ठाहे ॾे असीं पूजियूं असां हीअं कर असांखे मानी हीअ कुरानी थूम खपे बसर खपे असांखे मनो सलाह न खपे असांखे हीअं खपे घणियूं ॻाल्हियूं जेके थियूं हुनखां अहिड़े नमूने सां सूरत बकर ऐं हीअ ॼण हिकिड़ो पैरल हिकिड़ो इमेज ने नमून सां रखिजे त हुनजो भई जीअं मिरर इमेज चइजे उहो ॿ थो अक्स आहे त पहिरीं ॿियनि क़ौमुनि जो ज़िक्र थी वियो हुन खां पोइ वरी हज़रत मूसा पंहिंजो हिन सूरत में आराफ़ में अहिड़े नमूने सां हाणे हज़रत मूंसा जो ज़िक्र हिकु पहिरीं ॻाल्हि इहा त हिन सूरत में हज़रत मूसाले सां जेको आहे फिरोहान वटि पहिरीं थो वञे फ्रॉन वटि जेके साहिर आहिनि जेके जादूगर आहिनि उहे ईमान आणनि था हिन सूरत में इहो ॿियनि सूरत में बि आहे त हिन सूरत में इहो हुन खां पोइ निकिरी वञनि था पंहिंजो मिस्र मज़ा हज़रत मूसा आले इस्लाम जी क़ौम पोइ वरी जेके वरी तकलीफ़ूं ॾियनि था उहे साॻियूं अहिड़े क़िस्म जूं साॻियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से वरी हिते हिन सूरत में बि आहिनि उन खां पोइ हिकु सौ एकहतरि आयत खां पोइ वरी ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि भलम बाउरा जी बि ॻाल्हि आहे हिते जेको मूसा आले इस्लाम जे ख़िलाफ़ु माण्हुनि चयोसि तूं दुआ घुर वग़ैरह पोइ हुनखे मना हुई त मूंसां जे ख़िलाफ़ु दुआ न घुरिजां वग़ैरह ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं बि घणियूं आहिनि जेको पंहिंजी हिकु सौ एकहतरि आयात जेका आहे सा आहे त अलस्त अरस्तरप कुम कालू भला जेको असां सिंधियुनि खे सभिनी खे ख़बर आहे ऐं इहो वरी तमामु आहे पहिरीं मिसाक जेको अलाह ताला आदम अल इस्लाम ऐं हुनजी पुठि वारनि पुठि मां ईंदड़नि सां कयो जेको सो हिते आहे पोइ अहिड़े नमूने सां ज़िक्र हिन सूरत में आख़िर में ईंदो हाणे असीं पढ़ूं था हिते हज़रत मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्रु पोइ कोशिशि कईसूं हिकु सौ टीह आयत खां वठी पढ़ंदासीं इनशा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى पोइ असां उथारिया मोकिलियासीं बास जो माना आहे उथारणु उथारण पर मोकिलणु मतिलबु जीअं रसूल मोकिलिबा आहिनि नबी पाक सलाह जी बासत ॼण चालीहनि सालनि में थी बासत माना उथारणु हुनखे कंहिं कम जे लाइ कुम फंज़ुर इहा माना बास जी बास क़यामत ॾींहुं जेको उथि उहो बि लफ़्ज़ु बास बास मञा बास ऐं माना उथारणु उथारे कंहिं कम सां मोकिले बाबा उथी फलाणो कमु करे हा त इहो नबी पाक सलाह सां मूंखे हुकुम जीअं नबियनि खे अलाह ताला मोकिलियो सभु बास कयूं बासत थी वञनि जी इन्हनि माना में इन्हनि सभिनी नबियनि खां पोइ अलाह ताला हाणे फरमायो थो त मूंसा हले सां असां आयासीं मोकिलियोसीं बे आयात ई न असांजे आयातुनि सां असांजे निशानियुनि सां यानी ॿ निशानियूं जिन जो ज़िक्र पहिरीं ईंदो त पंहिंजो लठ आहे या जेका उहा नाग थी थी वञे या हीअ थी थी वञे उहो थी थी वञे सां घणा कमु थो करे पोइ इहो सूरत तहा में आहे या ॿियनि हंधनि ते त अलाह ताला पुछे थो हरत मूंसा खे तुंहिंजे हथ में छा आहे चए थो इहा लठ आहे त हिन सां हीउ फलाणो कमु कंदो आहियां फलाणा कमु कंदो आहियां फलाणा कमु कंदो आहियां पोइ लठ जेका असां नांग थी थी वञे हली मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां मतिलबु त हुन हुनमें ऐं पोइ वरी जादूगर जेके आहिनि उन्हनि जे जादू खे खाई थी वञे पोइ लठ जेका आहे घणा कम थी करे समुंड खे हणिजे थी लठ त वञो समुंड जेको आहे ॿधि थो थी वञे माण्हू लंघनि था विच में जा या लठ मूसाल सां हणे थो त ॿार चश्मा निकिरी था अचनि पाणीअ जा लठ जेका वॾा कम थी करे या उहा हिकिड़ी निशानी आहे ऐं ॿी निशानी आहे मूसा आले इस्लाम खे हुकुम थियो त पंहिंजो हथु जेको आहे पंहिंजे बगल में पंहिंजे विझ ऐं वरी ॿाहिरि कढ थो अछो नज़र ईंदो बिल्कुलु पर सफ़ेद हालांको का बीमारी कान हूंदी कहिड़ी त मतिलबु त उहा हिकिड़ी ॿी निशानी हुई उन खां पोइ ॿियनि निशाननि जो हिते ज़िक्र ईंदो त पंहिंजो मेवा घटि थिया या फसल घर ख़राबु थिया या माण्हू औरतुनि ॿार कोन थी ॼणा या पंहिंजो जूं आयूं या ॾेडर आया या रतु थी वियो पाणी या थियो आहे सभई नव निशानियूं उहे थियूं नव निशानियूं पंहिंजो टोटल जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं उहे हिन जो ज़िक्र हाणे ईंदो फिरंद पर उ मला उन्हनि जे वॾेरनि लाइ हुननि जे चौधरी हुननि जा जेके अमीर जेके आहे उमरा जेके आहे जेके दरबारी जेके ॿिया माण्हू दरबारी जेके आहिनि चङा आहिनि त पोइ मुल्क़ में सुखु थींदो जेकॾहिं बुछड़ा दरबारी आहिनि ऐं बादशाह खे बुछड़ियूं सलाहूं था ॾियनि त पोइ ईअं थींदो वधीक ॻाल्हि हिन जी कोन थो करियां मलाई अमीर आहिनि ओमरा आहे जेके चौधारी फेरियो वञनि जॾहिं बि को हाकिम अचे पोइ अहिड़ा बदमाश जेके ख़राबु माण्हू जेके आहिनि हुनखे घेरे वठंदा पोइ चवंदासीं हीअं कंदे त बसि हीअं थी वेंदो हीअं कंदे त हीअं थी वेंदो हीअं कंदे त हीअं थी वेंदो पोइ हू चरियो हूंदो मूंखां ई वधीक पोइ चवंदो हा हा भला ईअं था करियूं बसि ईअं था करियूं हा ईअं जीअं तीअं था चओ तीअं था ईअं था करियूं पोइ मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े वञी मथे चढ़ंदा बसि ॾिस त कीअं आकबत थी कीअं पुॼाणी थी पछाड़ी थी मुफ़्सनि जी फ़साद करण वारनि जी पुॼाणी कहिड़ी मूं कई हा हिते मतिलबु त पहिरीं हिकिड़ो जनरल स्टेटमेंट ॾेई वियो हाणे हुन जो डिटेल ईंदो وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين हज़रत मूसा अल इस्लाम जेको आहे पहुची वियो पंहिंजो हाणे उतां मदियन मञा हलियो सीना जे तूर सीना वटां हुतां हुकुम मिलियुसि त हाणे वञु पोइ हाणे आयो आहे हारून अल इस्लाम रस्ते में मिलियुसि किथे मतिलबु त हुनखे ॻोल्हण जे लाइ आयो पियो छो जो पहिरियों फिरोन गुज़ारे वियो हलियो हाणे हीअ आयो पंहिंजो ॿियो फिरोन आयो आहे त चवां हाणे तुंहिंजे लाइ मुल्क खुलियो आहे ऐं बादशाह ॿियो आयो आहे तो तछंगो हलंदो या छा हलंदो पर तेसि ताईं हुकूमत पर अलाह ताला हुकुम करे छॾियो तूं ऐं तुंहिंजो पाण घुरियई त मुंहिंजे भाउ खे मूंसां गॾु मोकिल पंहिंजो इहो ॿियनि सूरतुनि में आहे सूरत तुआ में सूरत शोरा में सूरत ॿियनि हंधनि ते तोसीन हिन मंझि सूरत हिननि मंझि आहे त पंहिंजो हज़रत हारून जो ॻाल्हि कयईं त हुनखे मूंखे ॾिए थो ॻाल्हाइण जो सुठो आहे फसी आहे मूंखां वधीक ऐं मुंहिंजी ज़बान में थोरी तुक आहे पंहिंजो हीअं आहे फलाणा आहे ऐं हू मूंसां मदद कंदो ऐं पोइ असीं वेंदासीं पोइ चयो ठीकु आहे तूं ॿई ॼणा वञो मूं तुंहिंजी ॻाल्हि मञी आहे अलाह ताला हुनखे ईअं थो चए वकाल फिर या फिरोन हाणे आयो आहे हज़रत फिरोन हज़रत मुशाले सां फिरोन जे घर में ई पैदा थियो आहे अॼु पैदा न थियो आहे पर जीअं वॾो थियो आहे पंहिंजो हुनजे हुन सां उथियो आहे वेठो आहे हुनखे सॼी ख़बर आहे त दरबार में कहिड़े नमूने सां हलिबो सभु माण्हू अॻियां जेके हुआ चालीह जेतिरा बि साल अॻु में ॾह साल विच में गुज़री आहे या केतिरो वक़्तु त उहे माण्हू सुञाणंदा हुआ हुनखे जेके पोड़ा हूंदा हुआ से सुञाणंदा हुआ सभई त हुनखे को तकलीफ़ कोन्ह थी दरबार में गिरण जे लाइ वञी पहुतो पंहिंजे फिरोन जे साम्हूं त हाणे फिरोन हिनखे ॾिसी उहो तूं सुञाणंदो छो त हीअ गॾु घुमिया हूंदा फिरिया हूंदा पंहिंजे महल मंझि हिक ॿिए सां सुञाणंदा हूंदा त पोइ हाणे उहो ॾिसी ऐं हुनखे हिन हितां आहे ॿियनि हंधि ॿियनि सूरतुनि में ॿियो ज़िक्रात करे हिन सां हुनजी गुफ़्तगु थिए थी हाणे ई मुसा अल इस्लाम फ़िरोन खे थो चए त या फिरोन इन रसूलम रबुल आलमीन ऐं रबु आलमीन वटां रसूल थी आयो आहियां हाणे हू त चए तूं कहिड़ो रसूल थी आयो आई थो ॿियनि हंधि बि आहे तूं त हीअं कई हीअं कई प्राण कई तोखे यादि कोने पर हिते ॾिसूं छा थो चए अलकूल की तव्हां हक़ी पको थी आयो आहियां ऐं पंहिंजो हक़ीक़त हक़ी हक़ीक़ सां आयो आहियां ऐं इहो हक़ीक़त इहा आहे त अलाह ताला ते का बि ॻाल्हि न चइजे सवाइ हक़ जे यानी अलाह हिकिड़ो आहे कल जे न मूं आंदियूं आहिनि तुंहिंजे लाइ पधरियूं निशानियूं अलाह ताला वटां पंहिंजे तुंहिंजे रब वटां रब कुम तुंहिंजे रब वटां तव्हांजे रब वटां रब बुख तुंहिंजे रब वटां रब बि ख़ुम तव्हांजी यानी तुंहिंजा अमीर अमराज हुननि जो रब हिकिड़ो ॿियो आहे तूं हुननि जो रबु कोन आई हीअ भाईंदो रहंदो भाई आऊं आहियां हिननि जो रब छो हिन खारायां थो हिन खे थो वरी जॾहिं मुंहिंजो हुकुम थो करियां त हिन मारियो हिन जारियो त उहो बि थिए थो त रब हिननि जो आऊं आहियां रब भुख महिल पोइ बि सूरत में फुर चई आऊं तव्हांजो वॾो आहियां हाणे अलाह ताला चयो चए थो त न अलाह ताला ॿियो आहे रब तुंहिंजो ऐं तुंहिंजे क़ौम हिन जेके वॾेरा उमिरा वेठा अथई तुंहिंजा अमीर उमिरा चौधरी जेके मलिक जेके सभई वेठा आहिनि तुंहिंजे अॻियां हिन सभिनी जो रब हिकिड़ो ॿियो आहे उहो ॿियो वरी कहिड़ो आहे मूंखां सवाइ उहो वरी करे थो ईअं चए थो रसूल तकाज़ा जेका आहे हाणे हिनखे मुस्लमान रखण जे लाइ कोन आयो आहे अलाह ताला कोई कोन्हे हिनखे मुस्लमान कयो पर हिनखे चयो त पंहिंजो हिनखे बनी साल खे छॾ त असां वठी वञूं हलां तूं हिननि ते ज़ुल्म घणो थो करीं हाणे तुंहिंजो मुल्क आयो तोखे असांखे छॾ त असीं वञूं था हलिया हाणे छॾे कोन थो छो जो स्लेप्स जेके आहिनि से कमु था कनि हुन जे स्लेव जी हैसियत सां हुननि खे कमु पिया करायूं हल यूस अलाम जॾहिं आयो त हिननि जी वॾाई हुई हीअ माण्हू चङ मतिलबु त वॾे हुन हैसियत में अची विया हुआ हलिया ऐं सॼी दुनिया खे जीअं हलायूं त तीअं ते हलिया उते बि हुन ज़माने में कहिड़ा हूंदा जेके पोइ बुछड़ा हलिया हूंदा माण्हुनि सां न हुनजो पोइ हुननि जे करे पोइ वरी अलाह ताला उन्हनि ते पोइ इहो डमर कयो जो पंहिंजो हिननि खे ग़ुलाम करे छॾियईं इहो थिए थो क़ौमूं जॾहिं बुछड़ियूं बुछड़ियूं हरकतूं कनि थियूं त पोइ वरी गुलाम त थी वञनि हलियूं ॿियनि क़ौमुनि जो हिन सां बि थी बुछड़ी पर पोइ अलाह ताला वरी रहम करे थो हुननि खे चए थो हाणे हिनखे छॾ त ई वञनि हलिया तुंहिंजे मुल्क में या निकिरी जॾहिं या हुआ तॾहिं वेंदा हलिया पोइ पर फिरो नथो छॾे छो जो हुनखे हिन मंझि गर्ज़ु आहे जो इहे कमु था कनि हुनजे लाइ पंहिंजो इहे पैरामिड्स ठाहिनि था महल ठाहिनि था घर ठाहिनि था वॾा वॾियूं इमारतूं ठाहिनि था मुफ़्त में सम्झो हुननि खे खाधो बि ॾियनि था कोन था ॾियनि अहिड़े नमूने सां ज़िंदगी स्लेव सां जीअं ट्रीट कबो हुयो गुंतनाम वारनि सां जीअं हींअर पियो थिए भई अॼु हले पई दुनिया हीअं त हलंदी रहंदी क़यामत ताईं हाणे फरमाए थो कालीनकुन आयतिन फिरॉन जेको आहे चए थो त इन कुन त जेकॾहिं तूं आयो आहीं कंहिं निशानीअ सां त असांखे ॾेखार कहिड़ी निशानी तूं रसूल थो सनाईं पाणी पाण खे त कहिड़ी तुंहिंजी निशानी आहे कालीन कालीनकुन त पोइ आणो आहे जेका निशानी तूं चई थो का आहे त पोइ आण असां ॾिसूं कहिड़ी आहे तुंहिंजी निशानी ऐं पोइ हुन में पोइ माण्हू उमिरा पंहिंजे मुफ़्त ई चवंदा पोइ वठी फिरोन भॻो ईअं थियो हूअं थियो <laughs> छा थियो छा न थियो पर ख़ुदि मूंसां हिसाब पहिरीं ॾिनो सोभान ॾिसी हुयो ॾिसी हिन जे करे पोइ हुन ते रुॻो फिरोन ते मयारु कोन्हे ॾिसंदो किथे जहिड़ी शइ वठी भॻो फिरोन जेको सो हाणे हिते उहा ॻाल्हि कोन्हे इहे पधरो नांग थी हलियो <clears throat> हथु हीअं करे वरी विधो हुन मज़ वनज़ कढियईं हथु पंहिंजो विधाई कच्छ में पंहिंजे हिन में बग़ल मे हेठां या मतिलबु सीने ते या मतिलबु कच्छ में या बगल में सी हथु कढियईं पोइ अछो थी सॼो हथु ॾिसण वारनि जे लाइ लिन नाज़रीन ईअं कोन्ह थो सम्झो को रंग बदिलजी वञे जीअं हाणे हींअर हीअं लेज़ाराए फलाणा आहे वॾे नमूने सां ताला जेका बि हुनमें हिकमत रखी बसि हुनखे ॾेखारींदो वरी पोइ अहिड़ो साॻियो ई साॻियो थी वेंदो हलियो जहिड़ो हथु आहे हथनि जहिड़ो थी वेंदो हलियो ईअं कोन्ह थो यको वरी पोइ अछो रहंदो अहिड़े नमूने सां का हुई हिकमत रब पाक जी जेका बि हुन हुनमें मौजो हुआ उहे त होशियारु आहिनि उहो वरी पंहिंजो बादशाह जो मथो फिराइण जे लाइ तयारु वेठा आहिनि फिरोन जे क़ौम आहे जेके अमीर अमरा जेके वॾा हुआ दरबारी उन्हनि चयो क़ौम फिरोन खे इन चए थो हीउ वॾो इल्म वारो जादूगर थी आयो आहे उषा अलाम हुयो हिते असां वटि असां सुञाणंदा हुआसीं पर हाणे हीउ जेको आहे जादूगर थी आयो आहे रसूला सरादम खे चवंदा हाई हिन खे त असीं सुञाणंदा हुआसीं हीउ त सुठो माण्हू हो भलो माण्हू हो पर हाणे जादूगर थी आयो आहे जो हीउ अजब जहिड़ियूं सूरतूं थो ॿुधाए असांखे त इहो जेको तोहमत आहे त जादूगर आहे नबी पाक सलाहु खे सभिनी खे मतिलबु नबीअनि खे जादूगर चवनि या मजनू चवनि या चरियो चवनि या हीअं चवनि या हूअ चवनि घणा लफ़्ज़ कढंदा हुआ त अहिड़ी हीअं आहिनि हीअं आहिनि हीअं आहिनि पर हाणे हिते पहिरीं इहो हूमत आहे त हीअ साहिर आहे जादूगर आहे जेके फिरोहन जा दरबारी आहिनि चवनि था फिरोहन खे त हीउ मूसा आल इस्लाम हाणे आयो आहे ऐं हीउ तोखे मुल्क़ मां कढंदो ऐं तोखे हीउ माराईंदो ऐं पोइ मुल्क़ ते कब्ज़ो कंदो हाणे अॻे बि यूसफ आल इस्लाम आयो त पोइ सॼो मुल्क़ हुनजे हवाले थी वियो हलियो हाणे हीउ जेको असु वरी आयो आहे हाणे हीउ तुंहिंजो मुल्क फुरींदो तोखां ऐं तोखे मुल्क मां कढंदो चवनि था पंहिंजा जेके आहिनि जा वॾेरा जेके चौधरी मलिक जेके आहिनि इहे फिरोन जा उहे सभई हुनखे था चवनि मल मल माना हुन जा अमीर जेके आहिनि अमीर उमरा उहे चई युरीद ऐं युखर जा कुमकुम तोखे हिन धरती मां कढंदा इहे चाहिनि था तोखे कढनि यूरीद माना तोखे त चाहिनि था त तोखे यखुर जो तोखे कढनि धरती मञा फमाज़ा तव्हां मिलूं पोइ तूं कहिड़ो हुकुम थो ॾिए असांखे यानी असीं छा कयूं हिन सां तूं हुकुम ॾे त असीं हूअं कयूं जीअं तूं चवीं कालू अ हाणे चऊं त हिन खे ऐं हुनजे भाउ खे यानी हारून हारूनाम खे रोकियो मतिलबु त हिन खे नज़रबंदी में रखो या पाण क़ाबू करे रखो या मतिलबु त झलियोनि भॼी न वञनि पर हुजनि भले हिते जिते बि जहिड़े बि नमूने सां कालू अर जि अखाओ हुनखे थोरी डर ॾे या हुनखे तरसा या छा हुन भाउ खे बि फिल्म हा ऐं जेके शहर आहिनि उन्हनि मां होखो ॾियार जेके बि वॾा वॾा जादूगर हुजनि से अचनि भले पंहिंजो फिल्म हा शिरीन होखो ॾियण वारा वेंदा सभु के धुल वॼाईंदा जीअं पाण वटि सिंध में वॼाईंदा हुआ ॾुक ॾुख ॾुको बादशाह सलामत जो हुकुम आहे त हीअं कयो हीअं कयो ईअं कंदा ई वेंदा मुल्कनि मंझि सभिनी शहरनि मंझि फिरंदा चवंदा जेके बि तव्हां वटि जादूगर हुजनि से सभई अचनि असां वटि जेको आहे सो मुक़ाबिलो आहे सख़्तु या अथूक आणनि आणनि तो वटि यानी बादशाह खे इस्लाह पिया ॾियनि त या माना तो वटि आणनि हिन सभिनी जादूगरनि खे जेके इल्म वारा हुजनि सहारत फिरोन ऐं उन होको ॿुधी पोइ सभई जादूगर जेको आहे आया फिरोन वटि जादूगरनि चयो पंहिंजो गॾिजी फिरोहन हुनखे चयो भला असीं मुक़ाबिलो कंदासूं पर को असांखे को भला अधु मिलंदो की मुफ़्त में असांखां कमु कराईंदे जीअं वरी वठो कराई आख़िर में <laughs> बाबा भॼो ठप खणो ईअं कोन ॾींदो <laughs> हाणे फ्रोहन खे त चवनि चए त असांखे को अजुर्ब अजर मिलंदो को असांखे का त हाणे अजुरब हुनखे थो ॾिए फ्रोन चए थो हा अजुर्ब ॾींदोसि हा पर तव्हां मुंहिंजा मुक़ररु थींदो हाणे चए हा चाल हा तव्हांखे अजुर्ब ॾींदुसि तई मुंहिंजा वेझा थींदव मुंहिंजा मुक़रब थींदो मुंहिंजा आऊं तव्हांखे प्यारो कंदुसि दरबार में तव्हांखे रखंदुसि सम्झो तव्हां जेकॾहिं कटी वियो त पोइ आउं तव्हांखे दरबार में वॾी नौकिरियुनि में रखंदुसि तव्हांखे कंहिंखे वी सी कंदसि कंहिंखे पंहिंजो सेक्रेटरी करे छॾंदुसि कंहिंखे चयो हीउ करे छॾंदुसि कंहिंखे हू करे छॾंदुसि सभई मुंहिंजा जेके हारून ऐं कारून ऐं हारू ते छा चइबो आहे हामान ऐं कारू कारून ऐं फलाणा ऐं सभई करे रखंदुसि तव्हांखे हिते मोतबर मुंहिंजे दरबार में तव्हां हूंदव चए हा चए कालू या हाणे पहिरियां जादूगर जेके आहिनि जेके हज़रत हज़रत मूसा सां मुक़ाबले जे लाइ आया आहिनि उन्हनि मां बि मुफ़सर चवनि था त हिननि अदब कयो हज़रत मूसा आले इस्लाम जो जो चयऊं हज़रत मूसा आल इस्लाम खे चयऊं त भला तव्हां पहिरीं उछलियो पंहिंजो जादू या असीं पहिरियों उछलियूं इहो ॼण हिकिड़ो अदब कयूं पोइ मुफ़सर ईअं चवनि था त इन अदब जे करे पोइ अलाह ताला हिन खे तौफ़ीक़ ॾिनी जो हिननि ईमान आंदो जो इहो अदब कयऊं पोइ इहो पहिरीं पुछनि था हज़रत मूसा आल इस्लाम खां त तूं पहिरीं उछलींदे याछलियूं त उछली या असीं उछलण वारनि मां थियूं सां हुननि खे चओ ताईं भले उछलियो पहिरीं तव्हां पंहिंजो जादू करियो त पोइ त ॾिसंदा तव्हां उछलियो भले पोइ जॾहिं हुननि उछलिया पंहिंजा विधा जादू विधो अलकाओ अलको उछलनि मतिलबु जेका बि हुनखे ट्रिक हुई करणी सां कयूं सहरू पोइ अखियुनि ते हिते हाणे इहा नज़र बंदी थी ॼण जो जादू जेको हुननि जो हो जेको बि जहिड़े बि नमूने सां हो नास माण्हुनि जे अखियुनि ते हुयो हाणे असां वटि ईअं सिंध मां जीअं चवंदा आहिनि पर ख़ुदा ई ख़बर आहे असांखे त ख़बर कोन्हे पर हीअ माण्हू चवंदा आहिनि त हीअ जेको जादूगर ईंदा हुआ अॻे असां असां ॾिठा नंढे हूंदे पोइ हीअं कंदा हुआ हू कंदा हुआ पोइ चई हीअ हीअ जेके आहिनि से अखियुनि ते जादू था कनि जो अखियूं माण्हू सम्झनि हीअ जेको अखियूं ॿारियूं आहिनि इहे सम्झनि थियूं त ईअं पियो थिए जीअं जादूगर चए पियो पर ईअं थींदो कोन हूंदो पोइ अहिड़े नमूने सां मिसाल असांखे ॾींदा त को माण्हू खूह में हो खूह मञा निकिरी आयो तेसिताईं हुन जादूगर पंहिंजो जादू हयो पोइ ॾिसंदो हू पंहिंजो वण आहे हुनजे थुल में रसो ॿधो पियो आहे छिक छिका लॻी पई आहे माण्हू त छिकिया पिया छा था करियो चए हीउ माण्हू हीउ जादूगर आहे हुनजी टंग खे छिकियो आहे चई टंग ते किथे आहे हीअ त वण जो वण में जे हुन थुल में विधो अथव त पोइ हुन अखियुनि ते ॼण जादू कोन्ह थियल हो ऐं ॿिया जेके सरफेस ते माण्हू हुआ हू खूह में हेठो तंहिं करे हुन ते जादू इहो मिसाल ॾींदा आहिनि पोइ ख़ुदा खे ख़बर ईअं आहे या न आहे पर पोइ हिते अलाह ताला ई फरमाए थो त हुननि जी अखियुनि ते जादू थियो नास अखियुनि अॻियां मतिलबु हुनखे ईअं ॾिसण में थिया आयो हालांकि ईअं कोन हो जीअं हुन चयो थिए या जीअं ॾिसण में थिया खां जेको ॾिठऊं हुननि खां डिॼी विया हलिया मतिलबु त हुननि जूं जेके लठियूं जेके हुयूं या हुननि जा रस्सा हुआ जेके उछलिया हुआ नांग थी विया या ब्लाऊं थी वियूं छा थियूं जेको बि हुननि खे जादू करणो हो ॾिजायो ॻाल्हि जेको डपु थियो पंहिंजो वॾो जादू पेश कयाऊं हुननि पंहिंजी ॻाल्हि जेका जेका करणी करे पंहिंजो दंग कयूं असांजो हुकुम कयो वही मोकिलियोसीं वेही कयोसीं असां मूंसा अन अलखे त पंहिंजो उछल उछल पंहिंजोल उल पोइ जीअं लठ मूसा सां उछली त उहा सभिनी जेकी रस ऐं लठियूं ऐं इहे जेके उछलियूं जन जादू पियो ते कयो उन सभिनी खे खाई वई हली या फिको ॻी वई या फिक तल तल कफ़ फेके मा इहा अफ़िकिखुन जेको हुननि बणायो हुओ इफ़क इफ़क माना कूड़ ठाहिणु जेको कूड़ ठाहियो आई उन मथां इहा अफिकून जेको कूड़ ठाहियो आऊं उनखे खे ॻीह वई हली उहा लठ जेके लथ जी सभिनी खे हाणे उहे हैरान थिया परेशान सार जादूगर थी कया चए हीअ त लठ असां माण्हुनि जे अखियुनि ते कई कीअं थी हलियो कमु जो हिकिड़ी लठ जेका असांजी सभिनी लठुनि खे ऐं रसनि खे ऐं हिननि खे खाई वई हली ॻीह वई हली फ़वाकाल हक़ु पोइ साबित थियो वाकि थी वियो हलियो हक़ु जेको आहे साबित थियो यानी हुनखे जादूगरनि खे फौरन ॻाल्हि सम्झ में अची वई इहे पहिरियां जादूगर पाण ज़रूरी न आहे त पंजाह हुजनि सौ जादूगर हुजनि हुन मां सभई हंड्रेड परसेंट माण्हू ईमान आंदो हुजे पर मुंहिंजा कनि जेके आहे सो ईमान आंदो जेके ख़ुदा ख़ुदा ख़बर केतिरनि पर अलाह ताला चए थो वकल हक़ु व बातल मां कानू या अमलून ऐं बातिल थियो रद्द थियो जेको उहे कनि पिया जेको हुननि कयो पिए फीबूना लिख पोइ मारायाऊं पोइ हारायाऊं उते ई ऐं मोठिया ख़्वार थी वन कलबू सागरीन हीणा थिया ख़्वार थींदी सागर सागर माना हीणा थिया नंढो थियणु सागर सगीर थियणु सागिर हुन पर इन यानी हीरा जे माना में ज़ली थियण जे माना में या लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो ख़्वार थियण जे माना में पोइ ख़्वार थिया वन कलबू ऐं मोठिया सागर यानी सागरीन चवनि हीअ त अलाए छा थी हलो असांजे पछ खां मथे आहे ॻाल्हि फ़रमाए थो त पोइ हू पंहिंजो सजदे में किरी पिया जादूगर हुआ सभई किरी पिया के किरी पिया या के न जा छा बि थियो पर पोइ सहारतु साजि अलाह ताला फरमायो त जादूगर सजदे में किरी पिया कालू आमना असां ईमान आंदो अलाह ताला ते जेको रब जेको आहे सॼी काइनात जो आलमनि जो ऐं मूसा ऐं अल इस्लाम जो जेको रब आहे हुन ते असां ईमान आंदो हाणे हिते वक़ु करियूं था इनशा उलामिनी वरी अॻिते पर अलाह पढ़ अला वफ़र वरखा वरनला सर्तलस्तक़ीीम सज़ीना नामैर महदूब अल